Egoa mendiburu, zu hartzaina txira, udauntan eh, ekarriko duziezien hartaldea borturat. Beraz, eh, egunon txuri, lehenik? Bai, egunon. Lehenik eta behin, ea, aurkestena laukusun eh, zure hartaldea, zea jazamotako ardiak dituzun, horrekin zeiten duzun, gehiago esnea edo aragia. Bordon gu, afer, gaten dut gu, zenta ez naiz bakarrik, eta nire bizilaguna gira eta baitugu iruduntan behoita mar bat uh, buru beltz, guk dugu bildotxak uh, sortzen zaizkigu gilean, eta otxailetik aintzina hasten gira deizten, eta gasnatzen, Hola, parte bat saltzen dugu, oino, esnetegiari uh, lana pixka baina zagun iru lagu dena gasnatzen dugula. Hora, eta mania eta zemerena pixkat. eta gero euh, bon, bildotxak kooperatifari saltzen gehienak. Eta gero aragi, aragiaren zat atzajak bai mergez bat zuiten ditugu eta baina, bon, mm. Eta orduan gu adiangira gira mm, bortura tekaina erritxutan, uh, biak noragoaz, orduan da validazpe, eta, bueno, bueno, kaina erditsuta, no? Bola, kamionarekin bagoaz, zehira ino, mm. eta gero, gero oinez, oinez upatzen gira etxolare ino. Bala, gero etxola hortan eh, girela mm, lau, lau tropa gira, ondan bi buru beltz uh, hartalde, gu eta gure auzoko bat, senpereko ausoko bat, eta besteak dira biharne sarrazakoak, uh, montoriko hartalde bat, eta um, mm, biharnoko beste hartalde bat. Eta ara, gainean, eh, gainean egoten dira lau taldeak, baina bere sika txikitzen ditugu buru beltzak eta eta biarnesak, maugola guk majoa berantago maiten baitugu ere, hmm. eta gureak deizten baititugu, eta mendiak hori permititzen baitu ere, ola, bi, bi tropa txikitzen ditugu bortuan. Hmm. Eta hartzain gehienek eh, eramaiten dituzte haien kabalkoinez edo gerozta gehiagok eh, kamionekin eramaiten dituzte bortuetarat? Be, bada pixkat bi, eh, kam, da kamionez, e, eh, mongure ehm, kasuan urrungira, ez dugu bestela Eta initzek ere emeki emeki igortzen dituzte eh, ardiak berean deizten dituzte eta antzutu arau uh, igortzen uh, la kamionarekin. Baina fiduitzen zait, ala ere pixkanaka ala gazteetan ere badela oinez egiteko gogo hori eta oh, pixkat uh, bada bietaiko, baina uh, heldu dira, oinez ere entzuten da gero eta txumaten dut. Hmm. Eta etxolak eh, berri zaipatzeko, uh, eh, hartzein gazte entzat uh, eh, nola pasten da etxolen ukaite hori? Zure kasua nola pastu zuzun? Ebe, guretzat ez da inerges izan, uh, ba, sekatu dugu hemen irati aldean, siberun, eta boz da inbeste mendi libratzen, edo gu gainera deitzina egin nuen, jodan boz da beti etzen simple, zugu atseman. Joan urgunago joan gira eta bihar noan atseman dugu. Bo gero han ere bazen eh, etxola bat libratzen zen eta kandidaturak pausatu behar ziren, ez genuen pentsatzen hartuak izan enginenik, eta han ere bada ere wala, ba, jendeak sekatzen ditu mendiak ala ere. Eta, bo, zantzukan dugu hor. Baina ez da, ez da inximple atxematea, edo behar dira Borturatik gana haintzin, bada prestakuntza lan bat, etxolen partetik, nok dituen egiten eh, prestakuntza horiek, eta hori, bada kisu bai. pixka bat, eta bada ere, sustut, ura elektrizitatearen kajeatzearena, nola iragaiten da hori? Bai, ebe hor da, gure kasuan, eh, bai, joaten gira, be, untan joanen gira, ikusteko dea bortuan nola den, eh, guk, uh, eh, ekaina erditsutan upatzeko agirea, ben ba, ikusiko dugu hor nola den mendia, ea bilaja pusatzen hasia den edo ez. Eta han prestatuko ditugu eh, gaueko parkeak, gauean eh, ardiak berriz biltzen baititugu parkeetan, ama prestatuta hori, gero bai berriz etxolan gasa piztuko dugu, ura, ura, dena ikusteko martxan den. Han guk baditugu de, mm, ez da, kaptaz batzuk bat dira, eta egeserba hundiek, gure egeserba hundiekin, lan horiek ere uh, martxan dira eguzki panel batzuekin, no? eta horiek ere ezagir behar dira. E, eh, uh, Elektrizitatea txolan uh, eh, panel horiekin dugu, lan horiek denak behar dira muntatu, uh, voilà, igutzean gauzak pixkat uh, zeiteko. Eta hori, ziek duzie prestatzen? Guzki bai. panelarena edo, la, Gu hor bihar noan eh, ez da sindikata okupatzen, erriko, ango erriko etxearen da etxola, hmm. eta lehen urtean erakutsi digute nola egiten zen, eta gero, gero guri da egitea. Mm. Ados. Beraz, dejan duzu ostian, ekain erdi txuntan eh, kabalak goiti eramanen zinutela. Baina uh, justuki bada aurten uh, eh, gerozta hartzen gehiago berantago abian dira bortuetarat, aroaren gatik uh, zuk nola ikusten duzu aroaren uh, fenomeno hori, ea inket ziren edo nola ikusten duzu? Be, aroarena bo inket da, eraiz, <laughs> momentu batean. sobre inket, baina negia behar ba, aroaren arabera, behar ba aste batez edo pusatuko dugula, Eh, dena bustia eta bitzita batu balin guk bat dituguan batzuk ere, bat dira antolatuak ekaina astapenean eta beti demoratxarra balin bada ez dira inen, eh, orduan itxen gauza puskak gainean ukaiteko bat dira horiek eh, heliportaz horiek eginak izan. Hmm. Eta gero badugu uh, ere bada bide bat, bo, ez dena biziki ona, kat-katrez opatzen algira, mm. baina bustia delaik ere uh, ezkira upatzen alo, Orduan nola bat ditugu ba, batzeko material batzuk. Bo, hori bada, bidearen arazoa eta gero bai bela ikusi berda zertan den. Ba, aski, ez du bero handirik egin hemen, rolan gainean, wala, eh, zakigu ino bela zertan den ikusiko dugu. Ikusiko mm. dugu, berda, iaz, beste urtetan konparatuz, berda, berantapiskat, baina, bon, Eta bestalde nahi nixen ere jakintzen olako aheman edo sare baden hartzainen artean, zuk, eh, zurek bo, etxola eh, deia partikatzen duzia inbat hartzainen artean, deia bahne sare hori nola, nola pasten den, eta bestalde ere beste etxoletako hartzainekin ere nolako ahemana duzien. Buk, eh, ramen bezala grupeman pastoral bat bat dugu, ordan gure txaldea eta montoriko txalde baten artean, eta bo gure ahimanak biziki dira, beti elkar laguntzen dugu eta hori biziki importanta da. Gero etxola barnean, ebe beti gira egu eta um, mm, hartzain langilea, ordan hor eh, behori aurten badugu behi bat, orduan egia biskat eh, zaki uh, gula nola pastuko den, ez autu gabe entzinekik, eh, hori da bo, initzetan... Uh, txola gehienetan ere badira, hainitzetan badira, hola langileak, eta hori entzintik zaila da jakitea nola pasako den, mm. agian ongi, eta agia ahemanek ala ere hainitz egiten dutela, eh? mendian nola, sasoina nola pasako den, eta giro hona balin bada den aldatzen du, mm. Bola, hori ikusiko, geroan eh, badira beste txola batzuk uh, auzoak, Bo, ahemana aski hona dugu ere, uh, eh, bola, azkira hainitz gurutzatzen, baina bajeman honak ditugu. Bortuan eh, nola atxemaiten duzu badela hainitz kabale edo ez hainbeste, ean baden askileku kabale kopuruaren arabera, bai, pentsatzen dut gure bo, mendia handia da eta hola bi tropetan uh, atxiki zardiak, dut ongi baliatzen dugula mendiguzia, hola tropa batean atxikiz, beti bilbide berdintxua egiten dugu, hor bi tropekin mendia ongi baliatzen dugu, gero badira Lakitu itamar bat behor ere, hori importanta da ere izaitea eh, behor edo behiak eh, mendia garbi atxikitzeko bo, momentu zuztut gure mendia aski kargatua dela, Hala, gero mendia initzetan eh, badira kasu desberdinak badira mendi batzuk nun uh, eh, ikusten den uh, zikintzen nahi digel, zaten jaten dugari zikintzen dira hala, sasiak edo bai, kapajak iratze gaina eta eta belar uh, ere txipitzen dela. Uh, badira mendia initz hola direnak ere, bereziki deitzen direnak uh, intermediar, mendi intermediar hoiek. Mm. Segur dela, badela lan bat eh, egiteko uh, mendi ongi baliatzeko eta kudeak eta ere pixkat harmonizatzeko ikusten da garazi edo siberun edo ez da batek kudeak eta berdina, bon. Mm. Eta badira egiteko manera desberdinak, baina bo, ez da, ez dira denak ongi eta gero toki batzutan, bada, eh, ikusten da, idatzi aldean, bai, argi, zaski, pentsatzen dut zaski beteak direla. Hmm. Bo, badapska denetaik. Eta azken galdera ere aipatu nahi nuena gazteena, duela urte batzu behar hartzen batzu inket agertzen bat ziren ere, ikusiz eh, gazte guti agertzen zirela bortuetan. Gaur egun eh, gerozta gehiago badira ez? Ba, uste dut gerota gazte gehiago gogoa duela, eh, joaiteko, boguk ikusten dugu eh, inguruan, bogure Eh, stagiaretan edo pasa diren jendeetan eh, hainitzek uh, eh, gogoa maten du, eh, beti bortuko biziak ala ere bo, behar batzuk idealizatzen dute ere, baina hainitzek ala ere gogoa dute behiz joaiteko eta gerota gehiago, eh, uste dut gerota gehiago upatzen direla, dut galdera gehiago, gerota gehiago badela ere, mm. bortura joaiteko. Ne ustez dut behiz zeldu da hori eta, mm. eta berba ere bada aldaketa klimatikoarekin ere, mobrezki dola bi urte hor, izan zela erik idortea, mm. hainitz beldurtu da, eta hor hartu dira ere, berba, mendia baliatzea e, behar ezkoa behiz bihurtuko dela, lehen dezala, orduan bo ikusiko, behin urustaz behiz, behiz da. Mile esker hainitz, egoa mendiburu, e, piskat eh, hartzain eh, mundua esplikaturik, bortuko mundu hori? Mile esker